Nədən kişiyə qardaşlarımız demək nədən? Kişiyə qardaşlarımız demək olar ümumi mənada. Əgər məsələn, çünki şiə ilə rafislər arasında fərq var. Bu, məsələn, belə bir sualı Şeyx İbn Hüseyminə də veriblər. O zaman ki, Şeyx İbn Hüseymin Yusuf Kardaviyə demişdi ki, qardaşım. Ona Yusuf Kardaviyə qardaşım demişdi. Yusuf Kardavi də bidətçidir. Hətta Şeyx Muqmil ona deyirdi ki, jumun bu hürən itin ağzını belə bir adama Şeyx İbn Hüseymin deyirdi qardaş. Ona sual verəndə çünki bəzilər istifadə edirdi ki, İbn Hüseymin buna qardaş deyibsə, deməli Yusuf Qardavidən elm götürmək olar. Yox. İbn Hüseymin özü buna açıqlıq gətirir. Yəni bu birinci hörmət mənasındadır. Yəni o insan hər halda nə də olmasa, çöldən keçən başqa birisi deyil ki. Düzdürmü? Özünə görə elm əhlidir. Yəni sünni olub, onun çoxlu bidətləri olub. Və Şeyx ibn Hüseymin deyir ki, o burada qardaşlıq deyiləndə din, əqidə qardaşlığı nəzərdə tutulmur. Yəni mən onu təkfir eləmirəmsə, onu İslam dairəsində görürəmsə, o bu dində qardaşdır. İslamda qardaşdır. Aydındır? Belə şeylərdə yəni çaşmaq lazım deyil. Məsələn, Yusuf, e, bir ara deyirdilər ki, Şeyx Əlbəni Yusuf Kardabinin Halallar və Haramlar kitabına, kitabının təhqiq edir. Deyirdilər ki, a, Görsən, Albani kimin kitabını təhqiq edib, deməli, Yusuf Qardavi kimdir? Bu söhbət Şeyx Albaniyə çatanda Şeyx Alban dedi ki, sevinməsinlər. Mənim Qardavinin kitabını təhqiq eləməkdə məqsədim onu uzatmaq deyil. Fəqət deyir, gördüm ki, onun halallar və haramlar kitabı əldən ələ kəsir, məşhurdur, elə bir dil yoxdur ki, tərcümə edilməsin. Hamı oxuyur. Hə? Mən də deyir, onu təhqiq elədim ki, orada da halal və haramlardan danışır, yiyəcək, içəcək və s hədislərlə, ayələrlə. Mən də o hədisləri təhqiq edim ki, heç olmasa oxuyanda bilinsin ki, hansı zəifdir, hansı səhih. Yoxsa deyir, onu uzatmadım. Ona görə deyəndə ki, şiələr qardaşlar, məsələn, ümum mənada demək olar. Amma ki, bir var konkret, məsələn, bilirsən ki, şəxsən, təyinlə bir nəfərdir, məsələn, rafisidir. Çünki şiə deyəndə ümumi mənada gedir. E, bizdə regionla da şiədir, eləsi var, qohumdur. Nə sahabəni söyür, nə şirkləmir. Heç bilmir əslində rafisiliyi nədir. Dədə-babasından öyrənib ki, namaz necə qılınır, sən də qılırsan. Ona görə ümumi mənada demək ki, məsələn, şiə qardaşlarımız problem yoxdur. Amma xas olaraq rafislərdən söhbət gedirsə, onları təyinlə qardaş demək düzgün deyil, xatalıdır.